Bicicloi preferindas. Electra moveblezzo estas considerata ilo contra la climata shangio. Estus tamen plio rapide cae plie fice veti almenau en la urboi pri la biciclo. Ciam annoncijas malagrablai tascoi, defioi, cae aliai malagrablajoi, tiam oni desiras anticipan recompenson por agordigi con da afero. Ciudi staras antau granda labor proiecto? Tiu case ja estus bele aceti unua pasce novan computilon. Tio ja ne estas nepre necessa, set tio donas malgrau tio la bonan, quancam trompan, senton, che oni jam faris ion en la giustan directon simile pobus stati la afero en la individua tractado de la climata shangio. Ien trudigas la plei granda el ciui de fioi de la homaro, cae gi furorigas nin. Oni avere shatus fari ion, spari carbon dioxidon, conduti ecologie, cae tiel plu. Do, kion fari? unua pascio estus aceti electran automobilon de Tesla, au de alia productanto, laula finanzai eblezoi. Caien la conscienzo estus ungventita. Nun cio farigios bona. Set ciutio estas vere necessa? Au ciu la zorgo pri la climato servas nur kiel pretexto por la acquiro de statusa simbolo? Jus climat esploristoi de la Universitato de Oxfordo el calculis che estus pli granda helpo alla climato se en la urboi pli da homoi usus biciclon anstatau attendicis la collectiva elektrizado de automobiloi. Las ciencistoi accentas cium grava estas la reducto de en aerigoi per la motorizita trafico al tio electrai automobiloi povus ia liveri contribuon, sed pedaurinde ne suffice rapide. Converti la gigantan aron da privatai veturiloi de fuel bruligai motoroi al electrai, tio dauros ancora o dec, gis dude chiaroin. Tio estas tempo kiun la homaro ne pluhavas caia unue necessus producti la electrain automobiloin. Ien proceso, ciu ancau ne en aerigas nur agrablan odorom de floroi. Cio helpas? La bona malnova biciclo. En la urboi oni povas gi traveturi practice cium distanzon, tum acceptebla tempo ofte ec pli rapide ol per publicae transportiloi, au per la automobilo. Certe, ne ciu vere povas fari tion. Quelcae corpoi ne permesas tion. Set prescau ciu povas transiri alla biciclo, cae per tio signife reducti sian piet post signon. La esploristoide Oxfordo presentas calculon che la tiu tagai biciclantoi en grandai Europai urboi post lasas piet post signon, tiu estas ie octec quar procentoi mal pli granda ol tiu de la tiu tagai individuai automobil veturantoi. La nombroi ja estas certe disputeblai, sed la messaggio restas valida. Anstatau attendi che oni iu tage accetos electran automobilon, ca intertempe veturi ancora per la malnova veturilo, la urbanoi de citiu mondo si digiu sur piciclo, cae tio havas bonegan crom efficon. Biciclado accelas ec la bonhumoron, almenau plei ofte. Gi estas bonfartiga por la corpo, cae ventumas la animon. Cae ciu volas decidi pritio pasio, nur post anticipa recompenso, al tiu estu dirite. Ancao bicicloi estas tre belai, cae ofte tro multe costai obiectoi de sopiro.